Mëngjesi Adi është uh, Olta. Mirëmëngjesi është Lori Jemi bërë një grup i madh. Sa shumë që qenkemi. Po pra, gjashtë veta. Mirëmëngjes të gjithëve. Javë të mbarë Sa ka sotë? Nëse, da edhe ajo ti Olta gjithmonë ankohesh për të qenit nënë. Jo, jo, ka lezetin e vet. Ka femra që thonë është gjëja më e bukur në botë, ka femra që vetëm ankohen. Uh, unë them që është gjëja më e bukur në botë me pjesë. E di, edhe se bësh. Nuk ankohesh edhe shumë. Ai ai. Kështu pra. Javë e re, programi i ri, klubi i mëngjesit, hapur, Si çdo ditë tjetër. Po pra. Ndonjë lajm nuk është se ka. Ka qenë kështu fundjavë që lavdi Zotit, duhet thënë, përveç atij të së premtes. Kur ishte? Ishte e premte apo ishte të enjten? Të premten ishte, po. Se nuk patëm kohë ta diskutonim këtu. Na shqir fare. Jo, ishte të premten mbas emisionit. Menjëherë mm. mbas emisionit morëm vesh, por e kam fjalën për pikët. Ah, për pikët, për pikët edhe gëzimin e madh popullor që vërshoi nëpër rrugët e Tiranës. Po, ishte i mrekullueshëm. Mm. Ke parasysh Ky po, ky është lajm i mirë. Po. Jo dua të them ka probleme për shembull me me ujin, ka probleme me dritat, ka probleme me çmimin e karburantit, po, ka probleme, probleme me zjarret, me zjarret, me rrugët, mm. me ku di unë tani, me kontrollin ushqimor, ça ham, ça pim etj etj etj, por ka edhe një gzim të madh, tre pikë me Serbinë. Festa e madhe në shesh. Të gjithë bërtisnin bashkë, një shqiptari. Solide, do thosha unë. Mirë, um, e nisim programin zyrtarisht, miq të dashur, ju përshëndesim, ju urojmë një ditë të mbarë. Jeni me Club FM në 104, klubi i mëngjesit me John Newman tani, Come and Get It. I have been crazy. But that's just all Dhe tani, kalendari historik me Jerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1875, David Brown fitoi patentën për sistemin e pagesave cash në dyqane dhe markete. Në vitin 1927, erdhi në jetë shkrimtari dhe akademiku shqiptar Martin Camaj. Në vitin 1930, kupa e parë e botës në futboll u mbajt në Montevideo në Uruguaj. Në vitin 1939, Frank Sinatra regjistroi këngët From the Bottom of My Heart dhe Melancholy Mood me James Harry Orchestra. Në vitin 1942, erdhi në jetë aktori amerikan Harrison Ford. Në vitin 1960, John Kennedy siguroi nominimin presidencial në Shtetet e Bashkuara në kuvendin e partisë së tij në Los Angeles. Në vitin 1978, Bob Dylan zhvilloi koncertin më të madh të hapur para 200.000 njerëzve në aeroportin Blackbushe në Angli. Në vitin 1990, u shfaq për herë të parë filmi Ghost me Patrick Swayze, Demi Moore dhe Whoopi Goldberg. This is Club FM 100.4. Okej, tani kemi edhe dy gjëra për të bërë në klubin e mëngjesit. Ora ndërkohë është 7:10 minuta. Mirëmëngjes të gjithëve juve që sapo na jeni bashkuar. Jeri ka për të na treguar pak uh, se cila është shprehja që ka zgjedhur për uh, sot, shprehjen frymëzuese për ditën e sotme. Ndërkohë, Kemi edhe Oltën që bëhet gati për uh, motin, jepi Jeri. Atëherë po e nis unë, sot kam gjetur një shprehje Blendi nga Nelson Mandela dhe është kjo. Edukimi është arma më e fortë që mund ta përdorësh për të ndryshuar botën. Mhm. Mm Shkurt, saktë dhe pa gabime. Dhe Mandela i dinte ca gjëra. Normal. Po. Faleminderit. Jeri, edukimi është arma që mund të përdoret për të ndryshuar botën. botën. Olta e ke gati? Gati, gati. Okej, okay, le të dëgjojmë uh, pak edhe se si do të jetë moti për uh, ditën e sotme këtu në Shqipëri. Në Tiranë. Tiranë edhe atdhe. 21 gradë është në këto momente dhe 34 do jetë maksimalja. Mhm. Mm që do arri diku, diku, diku do arri. Diku në drekë, diku nga ora 2. Diku nga ora 2. Atëherë arrin zakonisht. Po, zakonisht aty është piku. 34 gradë. Parashikohet një mot me diell. Pa asnjë pikë shi, ç'të them? Ky mot i tani. Vapë e madhe, vetëm temperatura asgjë më tepër. Dhe eh. faleminderit Olta. Ju lutem. Rrofsh Olta. Edhe gjatë gjithë javës do kemi mot të mirë. Temperaturë maksimale 36 gradë. Është që kur je në plazh, pastaj nuk e nuk e ndjen njësoj. Po. Nuk e ndjen njësoj se fryn era e detit e ku di unë se çfarë kështu. Po pra, ama. Kur je në qytet e vuan vapën. Nga na shikoj kështu. Po. Kur mm. nuk janë rrugët e shtruara, nuk ka ç'vlon. E kupton? Jemi dakord, okay, asfalti nuk ka ç'vlon. Në pyll ti edhe je edhe je rreth. Sa më shumë të ishte. Po. Merre edhe atë smartin tënd dhe hipe aty në ndonjë kodër. Po, ajo gocë pylli ka qenë. Po. Po, para se të vija këtu në emision, po. Akoma po. është. Edhe është faqë herë pas herë. Madje madje gjëra tani se një herë javë shkoi takoj me të mishte bi aty. Shokët e tu të pyllit. Patjetër. Baba Ariun. Dhe të hënave nga Andej Zbres. Po. Jo, e tjetra gjë që duhet të kesh kujdes, Olta. Po. Në rrugët e qytetit, mhm. por është një gjë që nuk duhet ta kesh merak në pyll për shembull. Po, po. Është është përballja, e kemi thënë edhe herë tjetër këtë, po vazhdoj vazhdoj ta përjetoj këtë. Është përballja me me burra apo mhm. pleq. Ëh, mm. uh, kur kalon me ta edhe të mbushësh me një me një po, erë po. aftir. Mm. Ai vërsi është është ajo era shpuese e e e të quajturës. Ajo që o të përmend do të lëshaku po. dy dy rrugë. Edhe të quajturës shumë është i prishur. Emrin ja ka gjetur gjuha shqipe tamam që të jetë edhe i shëmtuar në në tingull kështu. Erë sqetle. Po, Po keni vënë re juve se sa e fort acide që është. Tmerrshme. Edhe të ndjek pas një. Ti s'e kupton domethën? Vetëm ku Të ndodh kështu, e, je, je në mes asaj Nuk e di se si është Ndërkohë, zotëria i ka, i ka edhe, edhe krahët mbyllur, domethënë se sa Ima i gjënë t'i kishtë e hapur përpjetë, domethënë shumë Po e kuptoj, po nga del mor vlla Nga del Edhe kjo është po, shumë. Po zakonisht ankohen për erën e Lanës, po nuk ja, është hiç asgjë para kësaj. Nuk krahasohet fare. Ajo Lanës është është erë e vjetër tani, është mësuar, no? Po. Sistemi, na ka. Po. Mu mu më duket sikur ashtu vjen erë panjash. Ato pemë që janë buzë Lanës, po. Po, e drejtë. Jo, jo, kjo e njeriu është është tjetër gjë. Kështu që ruhuni sot edhe nga kjo. Sepse është tamam java, siç thotë Olta, të mërkurën është piku i erës së sqetllave në një farë mënyre. Po. Arrin 30 30 36 gradë, po. 36 mhm. gradë. Unë kisha menduar që me hyrjen e ku di unë mallrave të ndryshme si që janë të deodoranti për shembull është një shpikje e vjetër deodoranti që që ka tani se po të paktën mjafton ujë dhe sapuni po, mos të shkojmë deri te deodoranti në fakt mendova ujë dhe shampo iri me që është çfarë praktik po. ujë nuk ka gjithmonë ë ta dini këtë po ka me orar të paktën në mëngjes po. vjen edhe në darkë vjen nuk është në personin ator Në mëngjes nuk jeni në shtëpi. Po nejse, jo. e lëmë e lëmë një deodorant. Okej. Nga këta 80 lekësh. Jo, lutem, vetëm jo mbi djers. Jo, ah, prandaj prandaj nisa me ujë dhe sapunin. Djersë mjafton që mbuloje, kamufloje, ku di unë. Nëse do jetë mbi, do jetë më rëndë më shumë, blendi dhe më e fortë. Ndoshta nga ai lloj që nuk e mbulon erën e djersës, por e eliminon atë. Ah, super. Mm. Nëse, okay. Kështu që ruhuni nga këto gjëra. Është është vapë sot miq të dashur dhe frymëzimi i njeriut edhe njerëzve u harrua. Edukimi është arma më e fortë për të ndryshuar botën. E shikon? Aty fillon me edukim, Normal. të higjienës personale etj etj. E, Të gjitha lidhen, të gjitha lidhen. Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit, ju përshëndesim. Ju urojmë një ditë fantastike. Vajti 7:23. Pyetje për juve sot në mëngjes. Mhm. Mm Ëm uh, përveç përveç pyetjes se do i bëj do kam edhe ca pyetje praktike në lidhje me sistemin e gjobave etj etj. Që i kam për uh, konsum kështu të. Është një shoku jonë që e kanë po, po, po. që e kanë uh, gjobitur. Që e kanë gjobitur. Është me vlerë në fakt. por uh, por uh, veç kësaj është pyetja është kjo. Çfarë e bën një njeri të bukur në sy tuaj. Le le ta fillojmë nga dhe që do të thosh le ta fillojmë Jo. Çfarë çfarë bën një njeri të bukur në sytë tuaj se kjo është kjo është një pyetje interesante. Se bukuria është thotë një shprehje në anglisht në syrin e atij që e sheh. Mm, mm normal. Uh, kështu që po varet se, sa mirë është nga sytë ai që sheh, edhe në bukurinë. Po merr sytë e mi edhe shihe. Po, po. shihe me sytë e mi. Po. Pastaj thonë për shembull dashuria është dashuria është e verbër. Uh, etj etj etj etj. Po di një histori shumë interesante të dy burrave, të mhm. dy këta, të dy këta burra janë janë të verbër. Janë të verbër. Nuk e njihnin njëri tjetrin dhe kishin dy qasje shumë të ndryshme. Njëri jetonte në Angli, tjetri në Australi. Njëri uh, kishte pasur një problem genetik që e kishte çuar drejt uh, verbimit, kurse tjetri pati një aksident me acid që e kishte çuar drejt verbimit dhe të dy burrat janë prindër. Tam. Uh, kanë familje, kanë gra. Normal. Prej vitesh. Njëri, ky që jetonte në Angli, tregon se si ai nuk nuk mban imazhe të të fëmijëve të tij. Nuk shoh asgjë thoshte ai. Normal. Nuk shoh asgjë, thjesht flas. I kam i kam uh, hequr, nuk mundohem ta përfytyroj se si i ka flokët im bir, se si i ka sytë gruaja, se çfarë kanë veshur. Fillimisht shikonte, kështu që. Fillimisht shikonte. Por tani thotë ai, jo vetëm që nuk mundohem të imagjinoj, por nuk kam nevojë të imagjinoj. Mm -hmm. Për mua është thjesht domethënë një narrativë. Kurse ky tjetri, ky tjetri thoshte unë shoh, i shoh të gjitha. Kam imagjinatën time dhe nuk binin dakord se kush kishte cila ishte qasja më e mirë e verbërisë. T'i shohësh gjërat me sytë e mendjes, të pikturosh uh, versione të këtyre njerëzve sepse ky që thoshte unë nuk po shoh asgjë. Po ky i dyti kam përshtypjen që e pikturonte nëpërmjet fjalëve që merrte. Po pra, domethënë kishte një imagjinatë vetë, po. mendonte plus që edhe mund të pyeste për shembull, sytë e gruas sime thoshte ai janë ekspresivë, janë kështu. Thoshte ky ti s'i ke parë ndonjëherë sytë e gruas tënde. Nga e di ti se si janë sytë, domethënë është është më mirë që ta ta përfytyrosh apo Apo më mirë të mos e përfytyrosh fare. Ky thoshte, është më mirë të mos e përfytyrosh, për shkak se çfarë do të përfytyrosh është një gënjeshtër, nuk është nuk është, nuk është realiteti, mm. është çfarë ti mendon se është. Po në fakt është realiteti për ty. Nuk është se do ta ndryshojmë. Po është e bukur, si ndjesi. Gjithsesi. Prandaj dua të them që varet se si i shikon gjërat, edhe kur i ke sytë, Të dyja punojnë shumë po, mirë. Ndonjëherë njerëzit i kanë sytë dhe nuk dinë uh, të shohin. Po. Kjo është pjesë tjetër pastaj. Për ty tani meqë Altini ta taksi. si gjithmonë. Po, çfarë uh, çfarë e bën një njeri të bukur në në sytë e tu? Çfarë çfarë janë ato gjëra që e bën një njeri të bukur? Po, është komunikimi, është sjellja. Përveç çorapeve, po themi. Përveç çorapeve, për apo bluza që ka veshur. Mm. Por për mua janë të rëndësishme komunikimi dhe sjellja. Janë dy gjëra që unë i vë re tek uh, jo vetëm tek një njeri që domethënë dua që ta njoh për më tepër, por edhe në lidhje miqësore unë. Çfarë unë që dua për që ta po, njoh për më tepër? Për ta njohur uh, ndryshe. Okej, okay, për të gjithë njerëzit domethënë, jo në formë tjetër. Jo vetëm në aspektin romantik, po thotë Jeri, por Por edhe në aspektin miqësor, shoqëror, mm. dy gjëra që unë i vë re uh, Dhe jam shumë e vëmendshme është komunikimi dhe sjellja. Oh. Wow, çfarë mund ta bëjë të bukur për shembull çfarë konkretisht e bën një njeri të bukur? Tani unë duhet të marr raste konkrete, kështu që Ore juve. Ju lutem, pak të komplet Jeri. Ëh. Por që unë e kam thënë gjithmonë, nuk e bën të bukur një njeri pamja e jashtme, sepse mund të mos jesh dhe aq i bukur, por forma se si ti sillesh të bën që të jesh shumë herë më i bukur se një njeri që mund të mm. ketë Vërtet pamje fizike shumë të bukur. Domethënë bukuria nuk është vetëm po, nuk është vetëm kur je i ri e ke, kështu që është. Në momentin që vazhdojnë vitet, normal që bukuria nuk do jetë më, do zbehet. Kështu që ngelet komunikimi dhe ngelet sjellja, ajo që është më më e rëndësishme. Ja bukuria e vyshkur thotë ky. Bukuria e vyshkur. Interesant. Sa njerëz, sa njerëz janë më të bukur pleq sesa kur kanë qenë të rinj për shembull, sa njerëz plaken bukur. Normal. Ka ka Ata janë ka të fat. Po. Zbardhen, bëhen kështu një kështu Në shkëm, e, sikur s'ka qenë i ri ky Gjithsesi, uh, kjo është pyetja pra, çfarë e bën një njeri të po të shëmtuar, Jeri çfarë e bën një njeri të shëmtuar? Mos më thuaj prapë sjellja dhe Harbutëria Harbutëria Mënyra se si qëndron, uh, fizikisht, domethënë mm. gjuha e trupit mm. Se mund të jesh i bukur, po nuk di të qëndrosh, edhe pastaj po zhbëhet e gjitha. Po çfarë qëndrimi i shëmtuar për shembull? Po ë uh, për çunat për shembull mënyra se si rrinë ulur në tavolinë është e rëndësishme Hapja. apo kur rrinë në këmbë që rrinë si të fortët e lagjes. Mua personalisht më bezdis kjo gjë. E kuptoj. Po ka goca që e pëlqejnë atë. Po unë po flas për veten, mund të ketë të tjerë. Të fortin e lagjes. Mua nuk më pëlqen një mashkull i tillë. E kuptoj. Okej. Okay. Altin çfarë e bën një njeri të bukur në sytë e tu? Ë, uh, e kam patalli. Një fytyrë dhe një trup shumë i bukur. Një fytyrë, ja, e shikon ai nuk Me nga ta mama i. Shumë zgjatë domethënë. Një njeri e bën të bukur thotë ai, një veshje e mirë, dhe pastaj pjesa tjetër domethënë mendoj që mësohet. si më thënë mos fol, mos fol. Pastaj e dëgjosh. Mirë, dakor. Se njerëz të bukur për shembull mund të jenë edhe shkrimtar. Kur një njeri është shkrimtar shumë i fortë, po mua më pëlqen, më duken, pastaj më duken se është Pastaj kur flasim për bukurinë, nuk jemi duke folur për bukurinë në sensin klasik të të bukurisë. E, e kam fjalën, nëse lexon një roman, për shembull nga dikush, mm. edhe është një roman, kështu që të tut, është fantastik, një shkrim super super i mirë. E thua, mm. "Wow, ça ka shkruar ky?" Ose ajo. Atëherë ai, pastaj, ajo bëhet më bukur. Një njeri, mm. e, ajo ka një aurë, domethënë kështu një aureol, ë, uh, Shumë bukur, e. Edhe nuk ka rëndësi fare syri, këmba, dora. E pra sepse është e, emocioni që ti ke marrë po, që është ndryshe. Duket kështu. Gabriel Garcia Marquez për shembull, me mustaqe. Me mustaqe ishte super i lezetshëm, se ishte Gabriel Garcia Marquez. Po ai kishte mendje të bukur, por edhe fizik të bukur, kështu që. Da. Vishën po, ishte, të dyja në këtë rast. Ishte i lezetshëm, ndoshta na dukej aq i lezetshëm kështu si si plak, për shkak se ishte Gabriel Garcia Marquez. Se po të kishte qenë uh, Në një diktator amerikanojugor ndoshta nuk do të na dukej ashtu. Në vërtet. Kam fjalën që mm -hmm. janë këto gjërat e tjera pastaj që e bëjnë njeriun kështu apo ashtu. Mirë, kjo është pyetja për juve 069 20 70 222 069 20 70 222 sot pyesim sot pyesim çfarë e bën një njeri të bukur Në sytë tuaj, hiq paraqitjen fizike. Çfarë e bën një njeri të bukur? 7:30 vajti ora. Jeni me klubin e mëngjesit në valët e Club FM në 100.4, edhe në ekranin e Club TV-s. Jennifer Hudson vjen tani. I still love you. Mirëmëngjesi Altin Sulaj. Hello. Mirëmëngjesi Olta Reka. Edhe Lorin Terezi që është këtu, edhe juve të gjithë kudo që ndodheni miq të dashur, ne ju përshëndesim dhe ju urojmë një ditë fantastike. Ëm um, Tani. Më pyet një miku ynë i mirë. Ëh. Mm -hmm. Në rast se ndalohesh uh, me semaforin e kuq për shkeljen e semaforit të kuq. Hm. Çfarë ndodh? Cila është Cila është masa Cila është masa ndëshkimore që merret? Që merret. Me sistemin e ri të pikëve bëhet fjalë. Kjo është pyetja. Tani kush e di këtu? E di njëri, e di ti apo? Me sistemin e ri të pikëve unë di që jo, nuk e di saktë domethënë. Ëh. Uh -huh. Po pastaj. Po di që patenta, domethënë, patenta nuk ngacmohet dhe të ulen pikët. Po sa pikë apo nuk e di. Patenta nuk ngacmohet. Po vjen gjoba dhe ulen pikët. Ne e kuptova. Se ndodh për shembull që të kesh dy punë. E kupton dhe shkon në, në të dyja punët me makinë. Mm -hmm. Ose mund të kesh, ku di unë, merr fëmijë nga kopshti, nga shkolla, nga tjere, tjere, tjere, tjere, tjere. Edhe ndëshkohet, se në qofë se ti humbet një nga punët, për shembull, Tam. di një vajzë që ka pas punuar për një kompani të rëndësishme këtu tek ne, uh, kompani, po themi, telefonike, celulare, Tam. e cila kishte për detyrë që të që të punonte duke shkuar me klient, uh, më falni se. Po po, ti ke vënë keq. Sa kish për shpresh. Duke shkuar, duke shkuar me makinë gjithë po. gjithë. Shkonte, shkonte domethënë e mbante marrëdhëniet me klientët e ndryshëm të mm. kompanisë, rriste rrjetin e tjerë e tjerë e tjerë gjithë ato. Dhe u kap, kjo ka ndodhur para sistemit të ri të pikëve. U kap duke shkuar, u kap duke shkuar me makinë, në makinë uh, me të kuqe. Me me sa duket. Mm -hmm. Dhe ishte hequr patenta. Dhe kishte rreth një vit që punonte atje, ja, diçka e tillë. Dhe dhe i ndodhi që që humbi punën. E humbi vendin e punës. E humbi vendin e punës pasi pasi puna e saj kishte të bënte me Me lëvizjen me makinë pra, mm. gjatë gjithë kohës, duhet ishte atje dhe dhe pra ndëshkimi nuk ishte thjesht një gjobë apo një masë që ka bërë e patentës. Po, ndëshkimi ishte heqje nga puna. Teknikisht, po. Heqje nga puna, humbja e të ardhurave, domethënë ndëshkohej fëmija i saj, ndëshkohej familja, gjendja ekonomike, etj, etj, etj, për një shkelje, për një shkelje që mund të ishte dënuar rëndë me gjoba mirë kjo duket është korrigjuar të paktën me po, sistemin e ri po. me sistemin e ri Kështu që në këtë rast ajo do të do të mund të mbante punën. Kjo është, kjo është sa po them. Se na pyesin kush e di, kush e di me siguri nga ata që janë në dëgjim, ju që jeni me makina gjithë kohës. Ë, uh, mund na shkruaj në 069 20 70 222 si funksionon kjo? Me sistemin e ri, kush ka pasur ndonjë përvojë semaforit kuq këto këto kohët e fundit? Dhe meqë ra fjala, kujdes me semaforët e kuq. Kujdes, respektoni të gjelbërtën, portokallinë dhe të të kuqen dhe sidomos kujdes tek 60 kilometrashi në orë. Po, mm. do atje po bëhet nami, po merren patenta pafund. Tani po nuk do të merren më patentat apo jo? Po i merren pra po i. Po jo, nuk i hiqen patentat. Ne po themi që është në pikë. Në kuptimin, në kuptimin po që Po thua gjëra në kuptimin. Një muaj, një muaj po hiqet patenta. Si po hiqet patenta një muaj? Edhe me po sistemin e ri të pikëve. Po është me sistemin. Për shkelje, për shkelje në autostrad. Po jo, jo, për ah, kalim shpejtësie në autostradë mbi 60, mhm. po i merret patenta një muaj. Do të nxirret që ok, s'do merret patenta. Pastaj një muaj do e marrim ne se kështu është ligji. Tani o merret o s'merret. Po bra. Po, o hiqen pikat ose Unë s'e kam dëgjuar këtë. Olta, Olta, po, Olta duhet ta konfirmojë se Olta me me muhabete e ka kështu. Po unë e di që është për pikat, mbi 20 po, të. Po varet edhe sa është shkelja, ëh. Varet se sa se sa ke kaluar shpejtësinë. Tani sa pikë janë gjithsej? Janë 20, 20. Janë 20 pikë. Fillon me 20 pikë. Mhm. Dhe shkelje të ndryshme pastaj kanë zbritje pikësh Për shembull në qoftë se ke fëmijën pa sediljen e duhur mbrapa Atë mm. ulësen uh, e përshtatshme për fëmijët e vegjël hiqen tre pikë Për një shkelje tjetër hiqen 5, për një shkelje tjetër hiqen 8. Maksimumi që mund të hiqet është 15. Nëse ti i humbet të gjitha pikët, atëherë të merret patenta apo? Nëse ti i humbet të gjitha pikët, duhet uh, duhet jo vetëm që e humbet patentën, mm -hmm. por duhet që të shkosh edhe një herë në Tari, kurs. Nga e para. Po, të kryesh të kryesh kursin edhe provën e kupton se çfarë. Domethënë ajo mhm. është pra nis çdo gjë nga është humbje totale, po do të fillosh nga e para. Si kështu, uh, sikur e ke për herë të parë me makinë. Kurse për këto të tjerat pastaj kam parasysh që nëse nëse kalon 2 vjet pa shkelje të rikuperohen uh, po, 20 pikë. Mm -hmm. Dhe nëse gjatë 2 vjetëve që nga, për shembull, nëse t'u dhanë 20 pikë, se u, u dhanë të gjithëve 20 pikë tani kur filloi kjo në mars. Ë, uh, nëse kalojnë 2 uh. vjet dhe nuk ke asnjë shkelje, mm -hmm. të shtohen 2 pikë. Uh. Bëhesh me 22 pikë. Okej. Okay. Më kupton, mund të bësh deri në 30 pra pikë. Pra të vlerësojnë me pikë. Po, kështu që nëse ti ke akumuluar pikë, pastaj ke edhe ca pikë për të humbur, po them. Mm -hmm. Ke më shumë pikë për të humbur derisa të shkojë në një 0 potenciale. Po. Kuptoj. Po. Po nëse je i tillë, pastaj nuk është se shkon në zero se duket që ke tjetër mënyrë të ngarjes. Po. Po kemi dikë që na shkruan herën e parë vetëm të nxjerrin në komision dhe merr një gjobë prej 210.000 lekë të vjetra. Po. Mhm. Mm Kurse unë, po të kapën prapë, të heqin pikë thotë. Dhe pikët janë masë shtesë, hiqen pikët dhe patenta. Po. E pra kështu e kishte. Të dy bashkë. Sepse te kjo ku unë në çfarë? Gëzimit. Ë, uh, rrofsh Gëzim. E kam. Nëse ishte tani ide. Pra herën e parë gjobitesh. Herën e parë gjob, gjobitesh në komision me 200, e, domethënë më duket se është 20000 deri në 30000. Mhm. Mm Kjo varet nga varet nga komisioni se sa se sa shkon. Por çfarë po lexoja unë te ajo tabela, e mbani mend që doli tabela po. për punën e pikëve? Tam. Po. Thoshte se i bëra një foto. Vazhdon, domethënë, neni 124 Ky është për këtë të semaforit Vazhdon lëvizjen ndonëse sinjalizimi rrugor apo i semaforit Ose i policit të trafikut e ndalojnë këtë lëvizje Pra e zëmë se pikët që të hiqen herën e parë thotë 0 3 herë brenda 2 vjetësh 8 3 herë brenda 2 vjetësh, 8. 8. Pikë. Mm -hmm. e kam këtu, nëse kjo është tabela e saktë. Po pikët që të hiqen thotë është 0. Herën e parë. Nëse, okay. Po mhm. nëse, shikoj, nëse përsërit e ke hak pastaj se. Ah, ndërkohë që në autostradë po më thonë, mm. është dikush në autostradë mm. Andi quhet, jam në autostradë tani dhe ka një postobllok policie. Dhe nëse ti e kalon shpejtësinë e lejuar me 30 kilometra, atëherë të hiqet patenta. Me 30. mirë, kur rruga është e drejtë, kur mjeti Se mjeti ti e ndjen mjetin. Kur ato betonat e vegjël që Unë mora vesh se ça ishin betonat e vegjël. Që nuk mund të fluturosh. Mm, ça ishin. Po. po jo, kam fjalën kur mjeti, uh, kur mjeti është në gjendje të mirë. Po. Kur rruga është e mirë, është e shtruar, është e re, është e drejtë, uh, nuk ka trafik dhe dhe mjeti ti e ndjen mjetin. Mjeti pranon shpejtësinë. Kur je duke se të dridhet, e kupton po. timoni në dorë se je shumë. Paralajmëron që stop. Ti e kupton edhe pa. Po. edhe ul shpejtësinë. Domethënë ato janë të gjitha, janë të gjitha si si kurthe, po them, për të ecur më shpejt. Se je rehat, nuk nuk e ndjen shpejtësinë, nuk nuk e kupton që po ecën me 100 të duket sikur Jemi në të zgjedhur. Edhe dhe të gjitha këto janë kështu, domethënë edhe ajo rruga është bërë aq e mirë, aq e bukur tash. Është kështu domethënë si si ai që E kanë që ta që ta vajë një gjë para që të ngre pas ai s'e kap dot, s'e kap dot, s'e kap dot. Mirë. Nëse flasim pak për uh, për këto pikët, mund të na shkruani për përvojat tuaja, për pikë, për uh, shkelje, për shpejtësinë të heqin 3 pikë, 210000 lekë gjobë dhe 1 muaj patentën. Për shpejtësinë mbi 30. Mhm. Wow. Oh. Interesante. Interesante the. Shumë. Besoj që miku jot mori një përgjigje. Faleminderit. Ndër të tjera, ndër të tjera. Mirë, le të bëjmë një pyetje nga, le të bëjmë një pyetje nga aktualiteti para se të largohemi. 069 20 70 222 është numri i telefonit 069 20 70 222. Dhe pyetja është kjo. Miq të dashur, gjatë lajmit të fundjavës në përkujtimin e 20 vjetorit të masakrës Srebrenicës në mm. Bosnia Hercegovinë. Ëm ehm, uh, ndodhi dhe që goditën me gur kryeministrin uh, serb Vučić kur ky shkoi që të vinte një lule dhe të bënte një gjest uh, sa shumë ka ecur përpara Ballkani qysh nga ajo kohë. Mm -hmm. Ideja. Ëm uh, me goditjet me gur disa e arritën kryeministrin dhe atij iu dëmtua ky send. Mm -hmm. Nuk e di nëse e dini, po iu dëmtua ky send. Cili ishte sendi personal? Mirëmëngjesi, bukuria sipas mendimit tim është sjellja, humanizmi, mirëkuptimi dhe marrëdhënia me të tjerët Bukuria fizike është e rëndësishme, por jo dhe aq. Na shkruan Kevini. Sot në mëngjes, ne kemi bërë një pyetje në faqen tonë Facebook është facebook.com fraksion klubi i mëngjesit Facebook.com fraksion klubi i mëngjesit, na gjeni atje Miq të dashur, edhe është pyetja, çfarë e bën një njeri të bukur në sytë tuaj? Mhm. Çfarë e bën një njeri të bukur? Dhe, Kemi harruar për ta pyetur Oltën në fakt. Është e vërtetë. Olta, çfarë e bën një njeri? Do kujtonte se shpëtoi. Da. Në fakt nuk shoh fare. Mm. Këto kohët e fundit. Olta më thoni se ti je një grua e martuar dhe nuk është se po kërkon uh, bukurinë lart e poshtë, por Tani po flasim në fakt për t'iu kundërpërgjigjur kolegut ngjitur. Altin Sulaj, po. Mm. Mund t'i them që vlerësoj shumë bukurinë shpirtërore. Mhm. Mm Ju bëftë shyqyr. Dhe nuk jam nga ato persona që shoh pamjen e jashtme. Nuk e sheh fare pamjen e jashtme. Është në një Po ti kundërshove për një video atë. Deri para një video të kujtohet çfarë tha. E mbaj mend, e mbaj mend. Lekët. Po po po. Ka pas po, ndërroi mendim aty. Fillim ka pas, fillim ka pas muskujt e po, bardhë. Fillim ka pas. Pastaj lekët, po. pastaj lekët tani më vjen nat, më vjen inat që Altini prap më kundërpërgjigjet, por do t'i them që nga brenda është edhe pasuria Altin. Sepse siç kemi thënë, lekët nuk tregohen apo jo. Jo, absolutisht. Te bukuria shpirtërore futen dhe ato. Nëse makina jote i ka Rrotat nga 20 21 euro copa. Po. Bukuria tregohet. Po, duket. I bën i bën goma sa sa golfi im. Vazhdoj t'ju them akoma që makinën e kam për t'u kamufluar. Nejse më, dua të them që bukuria edhe mund të tregohet. Më fal, pasuria. I rrinte si muskuj barku. Wow. Ishin bërë kështu gjashtë shtresa. e kam batalje. E më shi, u si paske më. Jo më, ai është dhjam. Ishte kështu i fryrë. Po si kish arrit ta bënte. Edhe kur edhe kur çohej, si duket ai rrinte shumë ulur, kur çohej, ato i kishin formuar viza. Nga po. palosja e dhjamit. Por uh, ishte dhjami që ishte i palosur, i palosur për t'u dukur bukur. Nejse ne kemi arritur tek anagrama, unë e kam gati. Ne jemi gati. Anagrama në klubin e mëngjesit. Anagrama është Rruni mig. Ëh? Rruni rr. Jo r, kësaj radhe. Rruni mig. 0-6-9-27-12-2 Dërgoni mesazhet tuaja Rruni Mig Cila do të jetë dhurata? Do jetë një orë nga Premium Watches Oh bravo, bravo Premium ta. Watches Rruni Mig mm -hmm. Nuk është fort e vështirë 0-6-9-27-12-2 Loja është e thjeshtë. Gërma janë 1 2 3 4 5 6 7 sot. Jeri fol për vete. 7 po gërma. Është e thjeshtë. Rruni, unë e gjeta. Rruni, mig, rruni, mig. Duhet t'i rivendosni këto gërma në një tjetër rend në mënyrë që të formoni fjalën që ne kërkojmë prej jush sot në Club FM në 100.4. Ndërkohë Olta kemi fitues në lidhje me pyetjen e parë. Janë dëmtuar syzet tjerë. Syzet është saktë. Me shtyri e syzet. Katër i mbaron numri Drinit dhe fiton dy bileta për në Cineplex. Dhe meqë jemi te kjo histori, dua t'ju tregoj diçka po, se ka lidhje. Është një faqe boshnjake që shet dhe blen gjëra të ndryshme, është pik, ë, uh, domethënë pik, pik ba. dhe aty ka dalë në shitje diçka shumë shumë e çuditshme dhe bëhet fjalë për gurin që ka dëmtuar syzet e Vucic po. dhe çmimi fillestar është 700. Domethënë po shesin gurin. Po, që goditi. Po, ku e din ta që ky është guri që goditi? Aty u hodhën gjithë ata gurë. Prandaj thashë është e çuditshme. Po ekonomi por... vetë kjo. 700.000 700.000 uh, euro gur. Po t'i marrësh gjithë bashkë, se 700 euro sa është çmimi? Është 767 po, euro. Çmimi i gurit që ka dëmtuar syzet e Vucic. Shumë shtrenjtë kanë. Ai një gur si gjithë tjerët ka qenë. Po normal, por që historia që mbart ai gur është më e veçantë. Mm. Nejse, më s'është se më bëri ndonjë përshtypje shumë kështu, tash kjo skena e Po ka njerëz që e shfrytëzojnë edhe këtë pjesë. Po. po. Okej, okay, mirë, ëm um, Dua të bëjmë një tjetër pyetje nga aktualiteti. Mm -hmm. Le të bëjmë një tjetër pyetje nga aktualiteti miq të dashur. Atëherë. Sipas WikiLeaks ka pasur ca e-maile të botuara së fundmi mm -hmm. në WikiLeaks, për cilën flet edhe shtypi. Ka pasur, këto janë e-maile që janë janë marrë nga Hacker Team dhe janë janë publikuar atje, ka pasur negociata që kanë dështuar përfundimisht për të blerë ne pra si Shqipëri, Tamam. Po. për të blerë një pajisje që bën këtë. Çfarë bën kjo pajisje? Çfarë bën kjo pajisje? E kam kap me sendet sot. Nëse kemi pyetur çfarë sendi i dëmtuan Vuçiçit, që ishin syzet, pyesim sipas emaileve të Hacker Team botuar nga WikiLeaks, ka pasur negociata në shtetin shqiptar mm -hmm. për blerjen e pajisjes që bën këtë gjë. Çfarë bën kjo pajisje? 0-6-9-27-12-2 Dërgoni mesazhet tuaja Runi mig është anagrama Ne shkojmë te muzika tani me Jason Derulo Want to want me The sheets on the floor Nothing on me Keni ardhur në programin tonë, miq të dashur, ora e dytë tani është është koha për uh, ndonjë fitues të mundshëm, nëse Olta do të na lejojë. Atëherë, Olta, pyetja nga aktualiteti ishte për një pajisje për cilën flitet në ca emaile të hedhura në WikiLeaks. Pajisja ishte përgjuese. Përgjuese. Po. Përgjuese. Tani, mhm. Kush e ka gjetur që fiton dy bileta për në Cineplex. Bravo. Ky është informacioni pa sakt dhe nuk kuptohet mirë, por megjithatë, sipas emaileve, kjo kompani që ofron këtë pajisje përgjuese ka pasur negociata edhe në Shqipëri me përmendet për shembull shërbimi informativ ë uh, shtetëror, mm -hmm. përmendet presidenti i Republikës në emaile, por informacioni është i rrëmujshëm, thotë shtypi dhe i paqartë për rastin e Shqipërisë. Megjithatë, bëhet fjalë për një pajisje e cila mund të përgjojë kompjuter, ë uh, mund të përgjojë celular, mund të përgjojë uh, aplikacione si Facebooku, WhatsAppi mm -hmm. etj etj, komunikime të ndryshme pra, mund të mund të përgjoheshin përmes uh, përmes kësaj pajisjeje që kjo kompani e ka ofruar për shitje këtu në Shqipëri dhe ka pasur interes. Kjo është uh, çfarë çfarë mësohet. Ë, uh, okay, faleminderit. E kanë uh, gjetur njerëzit. Tani kemi një pyetje për juve të gjithë, është edhe në faqen tonë Facebook, është facebook.com fraksion klubi i mëngjesit meqë ra fjala, mund të vini atje të na takoni në çdo kohë, miq të dashur facebook.com fraksion klubi i mëngjesit. Çfarë e bën një njeri të bukur në sytë tuaj? Është pyetja çfarë e bën një njeri të bukur në sytë tuaj? Nikola ka shkruar, Sjellja, edukata, thjeshtësia dhe mençuria dhe humori natyrisht që nuk duhet lënë pas dore se harruam që ta përmendim mm -hmm. humorin, por një njeri që ka humor ë uh, realisht edhe bëhet më i këndshëm, më i mm, më i bukur, më tërheqës. Klodiana ka shkruar Uh, Klodiana nuk e shof, okay. por un shof uh, Ridona që thot inteligjenca, pastaj kemi profil uh, Debleona që thot truri. Po, truri. Klodiana ka shkruar kur e do një njeri nuk ka rëndësi asgjë sepse je thjesht i verbër e të duket perfekt. Ndaj edhe botës do të duheshin sytë e mi ta shihnin siç e shoh unë. Ëh, mm. uh, thotë uh, dhe do të më kuptonin. Dhe do të më kuptonin. Kjo është çfarë shkruan Klodiana. Inteligjenca ka shkruajtur Dorina. Ëh, uh, Kevinin e lexuam Leonardin, ka shkruajtur thotë uh, stilimi dhe modelimi Në parukeri Alfreda. Një reklamë e vogël për parukeri Alfredën. Stilimi dhe modelimi në parukerinë e Leonardit apo nuses së Leonardit, atë diçka të thonë, mund të ishte mund të ishte diçka që e bën e bën një njeri të bukur. Mm, ndërkohë kemi Ademin që thot mençuria dhe qytetaria, mm. ndërkohë Kledia thot inteligjenca dhe thjeshtësia. Thjeshtësia ka shkruajtur edhe Arturi, Ë Denisi shkruan syri im është çfarë e bën një njeri të bukur. Syri i vet Denisit. Okej, okay. mund na shkruani dhe ju në 069 20 70 222 069 20 70 222 çfarë e bën një njeri të bukur në sytë tuaj? Çfarë çfarë e ngre, çfarë e lartëson, çfarë e bën tërheqës, të dashur? Të gjitha këto. Kështu që mund na shkruani, na tregoni pak si e keni juve këtë sistemin tuaj të matjes së pikëve të njeriut. Ndërkohë kemi Altinin i cili ka përgatitur një zë. Ëh, çdo ditë në këtë orar dëgjojmë një zë të transformuar, të përgjumur. E të shohim se kush është sot. Prirja drejt së bukurës është prirje universale. Mm. Prirja drejt së bukurës është prirje universale. 0-6-9-27-12-22 Dërgoni mesazhet tuaja Kam një përshtypje që e di se kush është Ti Jeri Edhe unë kam një ide Jeri ka një avë në fakt që pretendon që është kjo Ashtu?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 Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Miq të dashur, një nga gjërat eh, po themi interesante që ndodhën gjatë eh, fundjavës, nuk ndodhi eh, në fakt në vendin tonë, por në Meksikë, nuk e di nëse e patë në lajme këtë. Jo. Njëri nga po themi njerëzit më të kërkuar të Meksikës, në fakt ai ishte në burg, në një burg i ndërtuar kastile për këta kryesuesit e karteleve të drogës, mhm. u U arratis. Oh, arriti të arratisej nga wow. një burg i sigurisë shumë të lartë. Uh, Guzman e ka emrin ky, zoti Guzman ishte në burg për uh, herë të dytë dhe ishte arratia e tij e dytë. Herën e parë kur ka dalë nga burgu zoti Guzman, ëh, mm domethënë uh, kur është arratisur nga burgu herën e parë. Herën e parë. Nuk është kapur për 13 vjet. Mm, wow. Dhe mbas 13 vjetësh në liri, kapet dhe 2 vjet më parë me kam përshtypjen bujë të madhe, mm -hmm. u fut uh, u fut sërish në burg dhe tani më kanë zbuluar autoritetet të shtunën në darkë, ka qenë hera e fundit përmes një tuneli ka ikur, një tuneli që ishte ndërtuar nën burgun Nga dushi, po, është parë kur janë dhënë ilaçet në orën 8 të mbrëmjes mm. dhe pastaj ky zotri është është zhdukur. 1500 metra i gjatë ka qenë uh, tuneli që është ndërtuar për të, e, i pajisur me thonë uh, ka pasur një karrocë, si ato në karrocat e po, po, e vagonëve të minierave mm -hmm. që janë për transporte mm -hmm. qymyri e gjëra të tjera minerale që uh, nxirren. Kështu që ky ka pas edhe një shinë, si thua, për për t'ikur me atë. Ë uh, dhe është larguar, ka ka pasur drita elektrike të vendosura brenda tunelit në mënyrë mm -hmm. që mhm. ai të shihte rrugën dhe ka pasur dhe ventilim në mënyrë që wow. ajri të ishte wow. ishte i mirë për të. Po, po, po. Të gjitha masat. Se, të gjitha masat dhe është zhdukur pa asnjë gjurmë duke i shkaktuar shtetit meksikan një turpërim Po thonë wow njerëzit për herë të dytë, po ky duhet të jetë një njeri shumë i fuqishëm, po, domethënë paraja. Po deri këtu domethënë. E marrë të van. A dihet që kartelet meksikane, a thonë për shembull, shikon ikja e para ka qenë në janar të vitit 2001. Mm -hmm. Jam në janar të vitit 2001 është arratisur. Po, atëherë ishte ishte djalosh ë uh, goxha më i ri se tani, uh, zoti Guzman edhe kurse Kinng. Po, edhe më King se ajo është emri i bukuria shpirtërore. Flasim për bukurinë. Dhe u kap nga 2001-shi deri në 2014-ën kur u kap sërish, në 13 vjet në liri dhe tani zhduket. Arratiset sërish. Arratiset sërish. Tani e kapin më, ta harrojnë. Mendojnë që ka pasur ndihmë nga brenda uh, burgut me patjetër, ka pasur korruptim po themi të njerëzve që paguheshin për ta ruajtur se nuk ka mënyrë tjetër për ta Po ta bësh, por s'ka as nam as nishan, as një gjurmë se ku mund të jetë ai tani dhe ec e ta gjesh, uh, ec e ta gjesh. As nuk do e gjejnë dot më fare. Ti si e përsosur. Okej. Okay. Mirë, ëm um, tani një pyetje lidhur me këtë që treguam, mm. se mund ta keni ndjekur në lajme. Ka qenë edhe në lajmet tona. Ky kishte një nofkë, cilën unë kastile nuk e përmenda. Gjatë kohës që po ju tregoja. Mm. Njihet me një nofkë, se zakonisht këta e kanë një. Tam. Po. Një nofkë të tillë. Emri i artit. Po, emri i artit, nëse do. Cila është nofka e zotit Guzman, të arratisurit nga burgu i sigurisë shumë të lartë në Meksik, kreu të njërit prej karteleve të mëdha të drogës mm -hmm. atje? 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. Disa gjëra po bëhen uh, të njohura në lidhje me kartelet meksikane të drogës. Pasi janë fuqizuar së tepërmi, uh, në kontinentin amerikan, në Amerikën Qendrore, në Amerikën Veriore, sa mm. transporti i i drogës drejt uh, Shteteve të Bashkuara dhe Kanadas bëhet kryesisht, ata po synojnë tani zotërimin e tregut europian. Mm. Por jo vetëm si furnizues të tregut europian me drogë. Kokainë është uh, ideja më së shumti, se mm -hmm. heroina vjen nga Afganistani, këto vendet këtej, por Por jo vetëm si si furnizues, por si kontrollues. Pra ata po degëzohen, po hapin mm -hmm. filiale, po themi në shtete europiane, të Bashkimit Europian, Tam. dhe po duan që të lidhin urën dhe të vijnë të komandojnë vetë këtu, jo vetëm shitsa, por pa. Po. edhe shpërndarës. Të heqin këta të vjetër. Të heqin uh, të, të eliminojnë disa nga hallkat mm. uh, europiane këtu dhe ta bëjnë vetë kontrollin uh, deri në deri tek shitja, domethënë e fundit atje, për të përfituar edhe më shumë. Kartelet meksikanë të drogës, shumë të fuqishëm. Ndonjëherë kërcënim për policinë, ju e dini kur gjen një, gjendet në një kështu kamion atje me 99 njerëz me koka të prera, ku di unë se çfarë, ah, gjëra të të kësaj natyre. Por duam nofkën e këtij njeriu të larguar nga burgu, cila ishte nofka e tij. Mund na shkruani 069 20 70 222. Pa dashje Olta, dha edhe një sugjerim për temën atje. Një tjetër gjë që e bën njeriun të bukur në sytë e saj është rinia. Mm. Siç mund ta vini re, tha, kur ishte më i ri, tha, ishte edhe po, më king, po, po, po, po. Agron uh, Meçani na ka kërkuar këngën She's a Lady sot në mëngjes nga TJ, thotë uh, për një mikën time që e kam shumë xhan, e ka fjalën për Tom Jones që e quan TJ. Por tani kemi Crystals nga Of Monsters and Men, Dhe tani Ai ai ai a e dini se dini se dhe tani a e dini se me Jerin në klubin e mëngjesit Edhe pse peshku është një prej ushqimeve më të dobishme për organizmin dhe me vlera të posaçme, shumë prej nesh mundohen që ta shmangin gatimin e tij në kushtet e shtëpisë. Kjo thjesht për shkak të aromës së rëndë që shoqëron përgatitjen e tij. Por ja se si mund të eliminoni aromën e peshkut nga shtëpia juaj. Për të siguruar një procedurë sa më të mirë, paraprakisht duhet të siguroheni që keni hequr dhe hedhur në koshin e plehrave, pasi t'i keni ambalazhuar mirë të gjitha mbetjet që dalin nga qërimi dhe pastrimi i peshkut. Pas kësaj, të njëjtin përkujdes tregoni edhe ndaj enëve me të cilat keni përpunuar peshkun. Për këtë, mbushni një enë me ujë të ngrohtë dhe hidhni në të dy lugë bikarbonat sode si dhe ilaç larës për enët. Po kështu hidhni paraprakisht një dozë bikarbonat sode dhe në brendësi të lavastoviljes dhe më pas fusni aty enët që do të lahen. Pas gatimit, për të larguar aromat edhe ndaj aspiratorit të kuzhinës, pastrojeni këtë të fundit posaçërisht me një copë që shërben për të thithur aromat dhe lajeni mirë edhe atë me ujë të ngrohtë dhe detergjent enësh. Shtoni dhe pak bikarbonat sode, mos harroni. Këshillohet që të lahet edhe dyshemeja, për shkak të avujve dhe pikave që mund të kenë rënë aty gjatë gatimit. Dhe në fund, për të eliminuar tërësisht çdo aromë të mbetur, parfumojeni dhe mjedisin duke përdorur për këtë qëllim një përzierje prej 500 mililitra ujë të ftohtë dhe 5 ose 6 rrënjë rozmarine. Kjo e fundit është një element shumë i përdorur në aromaterapi për shkak të vetive të saj antibakteriale. Andre Agassi and Ivan Lendl in the all-time list of major winners. Po dëgjojmë një radio nga bota. Pyetja është nga cili vend është stacioni që sapo po dëgjojmë? Po përgjojmë një radio, siç themi, mhm. përgjojmë një radio. Sees Marquez in fourth place, 65 points over leader Valentino. Po. Kur themi nguroj, nguroj zakonisht themi me rrë të butë. Rrë të butë, po. Mm. Po është me rrë të fort, miq. Ngurrimi, ngurrimi. Ngurrimi 280 e mbaron numri Fiqiriu dhe fiton orën nga Prime Watches. Fiqiriu nuk ka ngurruar dhe Fiqiriu ka fituar. Fituar. Ndërkohë, apo mos e ka Fiqiriu më. Fiqiriu. Fiqiriu. Fiqiriu. Ndërkohë Konstanca është e para për këngën e ditës dhe fiton mm -hmm. një mhm. lule nga bota e luleve. Bravo. Është kënga e ditës që sapo dëgjuam, po. Edhe El Capo. El Chapo, është El Chapo, po nëse do e quajmë El Capo. Ah, okay. E dëgjova që mediat shqiptare e kishin quajtur El Capo. El Chapo, El Chapo. Po, se nuk nuk ishin munduar ta ta dëgjonin kronikën për shembull kur vjen nga një po, media e huaj, është El Chapo. Do gjithmonë, do gjithmonë. Mm. Është Lorenci fiton dy bileta për në Cineplex. Okej, okay, bravo. Lorenc do do quhet, por nuk është El Capo. El Capo është edhe spanjisht, që do të thotë mm. shefi. Shefi. Por është El Chapo. El Chapo, Chapo. Chapo është e saktë. Gjithsesi, ë uh, po e quajmë të saktë sepse është uh, keqinformimi mediatik që uh, e bën edhe zotërinë pastaj që të bëjë gabim. Mirë, unë dua që të bëjmë një quiz me seri. Dua që të nisim një quiz me seri. Sot e kemi me ishuj. Mm, sa bukur. E kemi me ishuj. Dhe gjatë kësaj loje gjeografike, edhe do të mësojmë shumë. Kush ishin ata çunat e gocat që na dëgjonin në Jal? Nga Grill House. Nga Grill House-i. I përshëndesim. Ç'kemi Jala? Me zili të madhe ju përshëndesim. S'guxojmë. Me zili gjeografike. Ta përmendim. Në këtë në këtë rast, po. Është vërtet. Për vendodhjen. Atëherë, ky ishull në Oqeanin Atlantik, miq të dashur, është më i madh se është më i madh se ishulli i dytë, i tretë dhe i katërt të kombinuar bashkë. Pra ishulli i parë më i madh mm -hmm. është prap më i madh sikur të merri në sipërfaqe edhe vendin e dytë, edhe vendin e tretë dhe vendin e katërt. T'i bëje bashkë T'i mblidhje sipërfaqet e këtyre. Ky është akoma më i madh. Ky i pari është më i madh se dyshi, treshi dhe katra të kombinuar bashkë. 0-6-9-27-12-2 Dërgoni mesazhet tuaja është një ishull në Atlantik Në vendin e parë për madhësi Më i madh se dyshi, treshi dhe katra Të marrë së bashku Po, po mm -hmm. Ka lezet kur je vendi i parë me me diferencë të ndjeshme kështu, jo nga të tjerët. Po pra. Mm. Kështu mm. që kujdes pra, cili është ishulli më i madh në Atlantik? Kemi bërë një pyetje sot dhe është se çfarë e bën një njeri të bukur? 0692070222 në sytë tuaj është pyetja. Çfarë e bën një njeri të bukur në sytë tuaj? Po, Ardi më thotë që është mirësia dhe humanizmi i bën po. njerëzit më të bukur, bukuria e shpirtit vlen më shumë se ajo fizike. Mhm. Bukuria e shpirtit. Bravo. Emi, Gonxha. Sa lehtë gënjeheni. Ardi bën një kështu, au janë. Au. E mirë mirë. Në fakt Ardi është edhe bukuria e xhepit. Mm. Në dhe bëhem rrëtë Bën edhe më të bukur akoma Fol pak ti për bukurinë e xhepit Se ti i di këto gjëra Bukurinë e xhepit Dashuria dhe respekti për mua dhe anasjelltas Thotë Flori Nëse ka dashuri dhe respekt për mua dhe anasjelltas unë për të, mm -hmm. e bën një njeri të bukur. Po edhe kjo. Dimitri, kjo është reciproke. Dimitri këmbëngul tek thjeshtësia. Tani për këtë mund të flasim pafund. Thjeshtësia. Nëse doni po. Po pra. Kur është një njeri i thjeshtë? Në veshje, në pra, jo, jo, jo, sjellje, ha pra. Sjellje, ne e dimë që një njeri të thjeshtë të gjithë e përbuzin. Në të qenit, në në mënyrën e të qenit. Në radikal. Jo, s'është e vërtetë, s'është e vërtetë. Unë nuk jam dakord me ty. Mund të jetë, uh, mund të jetë koha. Unë kam shok të thjeshtë, asnjë s'i flet. Ai flet ti. Ai tashi që është bërë arrogant. Tani që Altini Nuk e di se çka do të vëni. Tani u bë arrogant, ka filluar uh, ka ndryshuar edhe Altini. Tani ka filluar t'i flasin njerëzit, është bërë i rëndësishëm. Por është e vërtetë në Shqipëri, kur uh, kur je i thjeshtë, Po. Domethënë dhe e thjesht shikoj. E marrin si injorancë shpesh herë. Më tha një ditë njëri si naivitet. Një miku ynë që na dëgjon, na ata na dëgjojnë, kanë një kanë një restorant të shkëlqyer, të mhm. vogël, mm -hmm. i cili është restorant tradite shqiptare. Domethënë bën gjellë shtëpie. Po, po, po e di. Për mendimin tim, unë e dua shumë, domethënë, si vend, sepse gatuhet mirë, hahet pa frikë, pastër, shëndetshëm, mm -hmm. se mund të zgjedhësh ka shumë gjëra atje dhe ata na dëgjojnë gjithë kohës. Radio Club FM është e fiksuar tek tek ata. Kur shkoj ha ndonjëherë unë kur kam uri kështu mbas emisionit, gjë orgesën atje. Tam. Por mm -hmm. uh, por më tha një ditë uh, ky zotëria, edhe ishte herën e fundit që kam qenë. Tha mos do të ulesh këtu. E, thashë unë po pse? Po jo sepse mos të shohin. Çfarë më thua tash? E, po. Po se tha, shikon tha se ka njerëz tha që vijnë këtu tha dhe nuk duan që t'i shohin. Se nuk duan t'i shohin ngaqë ngaqë edhe duan të hanë mirë, edhe duan të hanë lirë, por edhe, edhe e kanë për turp. E kanë për turp që E para aty ai është restorant shumë i mirë, nuk e di se kush e ka për turp, unë kam parë janë ca francezë që punojnë aty lart, aty shkojnë gjithmonë, mm -hmm. ca të mhm. huaj, domethënë. Por që po këtë po më thoshte pra, që ka njerëz që e kanë për turp të shihen në një restorant tradite, sepse duan që të shihen vetëm te sushi. Ëh, mm. sushi në jo, jo, nxjerrim ah. tradita jonë e mrekullueshme me sushi. E nxjerrim në Instagram, po tani sa veta ke parë ti për shembull që të nxjerrin ëh uh, qofte. Uh, ose fasulet kur bëhen. Tani që po mendojmë të drejtë ke. Mhm, mm ke të drejtë, por Kurse kështu krudot, kush si nxjerr, e ke po, pasur po. me me peshku aty, peshku po. kalecat. Nëse. Po kjo më bëri shumë përshtypje që kishte njerëz që kanë e kanë për turp, domethënë të shihen në një restorant tradite se duhet që të mbajnë një qëndrim disi ndryshe. Për vete s'intereson fare. Jo, jam i sigurt. A qofte mua aty në mes bllokut. Qofte vlla. Qofte Korçe, Ë, ose po, ose te Gjakova për shembull. Po, është ajo Gjakova aty. Mm. Mu aty buzë rruge. Oh, ka lezet. Edhe për jashtë. Për bukurinë e Zotit. Edhe për jashtë atje, po. Punë e madhe, kush na njeh. Po toreksi, no. Hmm? Mendoni një çik. Olta gati është. Nëse ne kur shkojmë në Jale, dim ku do shkojmë, kështu që. Te Grill House, po, e siguruam dhe atje. Ne e siguruam. Vu, vetëm duke siguruar ne. Okej, okay, ehm, um, mirë. Prirja drejt së bukurës është prirje universale. universale. Më kanë thënë Ylli Rakipi, jo. Skënder jo. Gjinushi, jo. jo. jo. Dhe Lorenci. Le të themi një gjë që unë mendoj, tani unë s'e kam konsultuar Artinin dhe jam duke ecur me timen, po me bindjen që e kam gjetur, që ky është edhe shkrimtar. Mhm. Mm e saktë. E vërtetë. E shikon? E kemi gjetur. E kemi gjetur. Unë dhe Jeri e kemi gjetë. Jeve një Jeri. Opa. Bravo. Okej, okay, dëgjo. Ehm um, dua t'ju kujtoj se Pepsi këtë verë, miq të dashur, i ka rritur të gjitha shishet. Shishet e Pepsit më të mëdha, më të mëdha se kurrë. Shishet 1 litroshe janë bërë 2.20, 1.25. Shishet uh, që kanë qenë 1 e gjysmë janë bërë 1.75, shishet uh, 2 litroshe janë bërë 2.25. Kështu që keni për konsum vetjak, për konsum në çift, për konsum në grup, Pepsi të gjithë uh, edhe Ivit dhe seven up edhe pse janë shishe më të mëdha, kushtojnë po njësoj. Mm -hmm. Kështu që të gjithë uh, sasia e tepruar që do të merrni është është falas. Është kënaqësia juaj. Është dhuratë për juve këtë këtë verë, kështu që uh, përveç kësaj mund të luani me Pepsin sepse ka edhe kode që do të mm -hmm. keni në hapjet, mund të fitoni gjithë ato gjërat e bukura, do jua tregojmë pak më vonë, pak më shumë se ku mund të shkoni për të fituar uh, dhuratat e shumta që Pepsi ka këtë vit dhe pesë udhëtime për në Romë, për çifte. Kjo është fantastike. Po, që do të jetë që do të jetë dhurata e madhe për pesë çifte do të shkojnë në Romë, vetëm se kanë pirë Pepsi, Ivi dhe 7up uh, gjatë verës. Atëherë, a na e kanë gjetur Olta këtë ishullin më të madh, i cili është më i madh se ishulli i dytë, i tretë dhe i katërt të të marrë së bashku. Ëh, më kanë thënë, më kanë thënë Grenlanda. Groenlanda. Groenlanda. Gerlanda, se më më ngatërruat fare këto këto të parët ngaqë shkruajnë shpejt. Është Groenlanda, në shqip Greenland, në ah, anglisht po. Mhm. Okej, okay, është Anjeza fiton dy bileta për në Cineplex. Bravo, Bravo. Anjeza. Groenlanda është ishulli më i madh. E bëjmë një tjetër dhe ikim. Atëherë. Kjo është e bukur. Mhm. Mm Ishujt e njohur si toka e zjarrtë. Tam, që janë aty në fund fare të të Amerikës së Jugut, mm -hmm. tek mhm. tek Maja atje. Në cep. Ishujt e njohur si toka e zjarrtë ndahen midis këtyre dy vendeve. I përkasin dy shteteve. Mhm. Mm ku cilat janë dy shtetet, të cilëve u përkasin ishujt e njohur si Terra del Fuego. Po. Thuaj po. Thuaj po. Na thuaj. Zogaj. Preç Zogaj. Është e saktë unë jam uh, i gatshëm të vendos dorën apo çdo gjë tjetër në zjarr. Okej. Vendosa. Po tash tani u gjet. Nëse do të kisha humbur. Po. Okej, okej. E saktë, është e saktë, kështu që nuk do të vendosësh asgjë në zjarr. Pa pa dyshim është zoti Preç Zogaj që ishte përgjumur sot nga Altini. Gjuha drejt së bukurës është prirje universale. Okej, okay, ja ku është. E ka gjetur, e ka gjetur. Migena 960 i mbaron numri, mm, fiton një mm, kurs mm, fotografie nga Art Center Tirana. Bravo qoftë. Bravo qoftë, mirë. A mund na thuash Olta nëse ti uh, Po. E e ke një fitues se kujt vendeve, cilave uh, dy vendeve u përkasin ishujt e tokës së zjarrtë. Terra del Fuego. Mangelano? Jo. Jo, Olta. Jo, jo, jo. jo. Edhe një tjetër Olta. Okay, Argjentina dhe Kili. Argjentina dhe Kili, faleminderit. Orieta. Argjentina dhe Kili janë Si si është bërë ky Altini kohët e fundit. Është Kemi Olta. Shiruar. 8 4 5 i mbaron numri, fiton dy bileta për në Cineplex. Bravo qoftë. Okej, okay, mirë. Faleminderit. Është 8:54 në këto momente më dashur keni një pyetje. Po, po jepi edhe për radio. Akoma Po luajnë si Anthony. Kështu që iku. Po e dëgjuat për një moment. Po, po kush e ka dëgjuar. Mund të them vetëm kaq që vajza që po fliste, mm -hmm. quhet Ilenia. Ilenia. Ilenia. Është nga emri Ilenia. Po. Kuptohet në çfarë vendi ndodhemi. Dhe nuk e di tani jo, nëse kuptohet nga gjuha ti e kuptove atë gjuhë çfarë gjuhë ishte? Jo, s'e kuptova fare. Okej, do ta përgjojmë radion më vonë. Duhet të gjeni se nga cili vend i botës po përgjojmë radion sot. Përgjojmë një stacion, herë pas here vëmë veshin dhe shikojmë se çfarë po luhet atje. Por uh, ju duhet ta zbuloni se cili është vendi. Kanë thënë Ibiza, që i përket Spanjës, nuk është nuk është nuk është Spanja, nuk është spanjisht në fakt. Është tjetër gjë, tjetër gjuhë ishte. Çfarë të thonë tjetër? Thonë një gjë tjetër. Holandeze. Jo, jo, mirë. Më pëlqen. Jeni jeni. Se kishte, po ta vije re gjuha, kishte alternativa. Hop, hop, hop. Por nuk është Dhe e fundit është skoceze. Jo, jo, jo, jo. Skoceze do të flisin anglisht gjithsesi. Tani, ndërkohë që përshëndesim përsëri Grill House-in, pasi na ofron një drekë gratis. Oh, Grill House-in. O, të shtofshin Ka raste kur të të kapë policia apo të të ndjekë policia, mm -hmm. prapë me policin. Është gjëja që ti dëshiron. Sepse ka raste kur në vend të Po po po. Asnjë llaf s'u morëm vesh. Jo, jo, 10 4, 10 4. Nuk morr vesh ai më pas. Por uh, uh, doja të tregoja një histori të vogël që vjen nga Alabama, ku një hajdut është ndjekur mm -hmm. këmba këmbës, gjurma e gjurmës, jo nga policia, por nga një dem i zemëruar. Oh. E kam patalje. Wow. Një dem i zemëruar është ai i cili është sulur një hajduti. në Alabama dhe ka qenë një spektakël i vërtetë po tregojnë ata. E ka ndier demi ah. këtë ndërsa hynte për të vjedhur disa mm -hmm. gjëra atje në kam përshtypjen unë tek pjesa e fermës në në këtë shtëpi mm -hmm. kur uh, i është sulur demi dhe ka qenë uh, një shfaqje që i ka kënaqur të zotët e shtëpisë Zotria është goditur disa herë nga demi, nuk ka qenë nga... tek i prurse. Po por mjaftueshëm për ta lënë atë shakull për ca orë derisa e kanë gjetur. Dhe pastaj e kanë arrestuar dhe e kanë marrë për gjithë ato çështjet e procedimit të zakonshëm. Bravo demi. Demi ka pa një të kuqe. Një dem i zemëruar, po. Ka qenë veshur me diçka. Mhm. Mm Kjo ka ndodhur në Marshall County në Alabama të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. 26 vjeçari Brad Lynn Hemby është ai që është sulmuar nga demi mbas vjedhjes që ka për, është përpjekur të kryejë në njërën nga fermat e zonës atje. Po. Dhe shfryrja e demit. Po. Kjo është e kalit. Kjo është e kalit. Ky është, ky është, oh. Ndonjë është Olta një moment. Ste. Kjo është. Kjo është. Ej, e dëgjojmë një herë, e përgjojmë dhe një herë këtë radion këtu? Po, patjetër, ja të shikoj mirë. Muzikë më vjen. Po, po, po. Çfarë radio qenka kjo? Megjithatë, megjithatë, na e kanë gjetur. Sa radio ka pasur duke më para kësaj. Na e kanë gjetur radion, sepse ne kemi qenë duke dëgjuar një radio Malteze. Po, po. Malteze. Dhe e ka gjetur? E ka gjetur Genci. Bravo, Bravo. Genci. E ka gjetur Genci, ja ku është radioja malteze, po ta shikoni edhe në ekran këtu. Është Bay Network 89.7. Tani atë po dëgjojmë? Po. Po kjo është Bay Network, është live në këtë moment. Të dëgjonim uh, sot në mëngjes. E ka dalluar nga gjuha. Fiton dy bileta për në Cineplex. Dy bileta për të premten në Cineplex i shkojnë Gencit, a po dëgjonim uh, 89.7 Bay Network nga Malta. Çuna dhe goca ishte malteze ajo gjuha ashtu. Po, ka po. ka ka një nuancë arabike, po ta dëgjosh pak uh, në Po pra, se nga vendet e lindjes. Po, mm. plus pasaj që është edhe ka qenë uh, e lidhur me Anglinë për shkak të edhe ku di unë tani gjithë këta historisë së tyre dhe edhe gjysma e të folurave aty ishin në anglisht. Ëh. Në radio, gjithë këto xhinglat e këto të tjera. Mirë, dëgjoni. Ëm, um, bëjmë një pyetje tjetër nga ishujt. Kemi një quiz në seri me ishuj sot në mëngjes në klubin e mëngjesit. Ky vend arab ose më saktë akoma ky vend i vogël arab mm -hmm. përbëhet nga mbi 30 ishuj. të cilët lagen nga ujërat e gjirit persik. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. 30 ishuj mbi 30 ishuj përbëjnë këtë vend të vogël arab, i cili laget, mm. këta ishuj pra, Tam. nga ujërat e gjirit persik. Cili është vendi? Lago tani me Karibu në klubin e mëngjesit. E dëgjojmë këtë. Mirëmëngjes të gjithëve, verë të mbarë juve që keni filluar pushimet, punë të mbarë juve që jeni ende në punë, udhë të mbarë juve që jeni në udhëtim dhe kujdes. Në është me 60 km në orë. E 60 do të thotë 60. Nuk ka. Nuk po, ka. Are, jo e di, prandaj, prandaj unë dua që të ndihmoj pak. Çuna dhe goca, kam bërë një pyetje gjeografike lidhur me një ishull. Në fakt një grup, një grup ishujsh, janë 30 ishuj, të cilët së bashku formojnë një vend. Mhm. Mm të populluar nga arabë. Dhe ky vend ndodhet në ujërat e gjirit persik. Tam. Tani nuk ka një pafundësi vendesh që ndodhen në ujërat. Po kemi është, dëgjuar është edhe historinë. Po. po. po mirë, më kanë thënë Dubai, më kanë jo, thënë jo, Katari. Jo, jo, jo. Eba. Jo. Po Katari nuk është nuk është ishull. As Omani nuk është ishull. Gjiri Persik. Kta, po Gjiri Persik pra, unë po them. Është në Dubai. Jo. Atëherë çuna dhe goca. Ja është brenda në Gjirin Persik, në mes të detit, mm -hmm. ndodhet një grup ishujsh. Ky grup ishujsh Është një vend, është një vend i pavarur. Ka emër, është i populluar me popullsi arabe, por ka emrin e vet. Janë mbi 30. Ka një emër të lezetshëm. Po, ka një emër të lezetshëm. Ka mm. janë mbi 30 ishuj së bashku që formojnë këtë këtë vend. Okej? Okay? 0-6-9-27-12-2 Dërgoni mesazhet tuaja 0-6-9-27-12-2 0-6-9-27-12-2 Gocat kanë kërkuar, dashur dhe insistuar që ne të luajmë Sharadio tani në mm. klubin e mëngjesit. Kanë menduar një fjalë së bashku dhe mendojnë që do të jetë shumë shumë e vështirë. Jo, sepse ne japim ndihmë, por e vështirë. E vështirë është pak, më thënë. Më e vështirë se zakonisht, po? Po, varet. Okej. Okay. Sharadio, loja që vendos djemt kundër vajzave në kërkim të një fjale të vetme. Mm. Hajde pra. Fjala juaj goca është krem plazhi. Ja. Ah, ah, kaq e vështirë ishte krem plazhi. Ishte uh, Google. Me kë fillon? Rritet në për moçale, bëhet i jo. gjatë. Jo. jo. S'është kallami? Jo. E si mund ta mendonim kaq të thjeshtë? Kallomi. Jo, është shumë e thjeshtë për ta menduar. Kallami. Është lloj peme njëri me kë, ë? Po nuk ka lidhje, nuk është lloj peme. Është lloj peme. Pra vazhdon me pemën. Vazhdon me pemën. Rritet po ti po pemë është. Se na pemë shumëvjeçare është madje. Na lodhe veshët E, këtë e kam nga dëgjuesit. Po. Cili është ky dëgjues që u lodh nga fjalët e mia? Unë jam dëgjues. Nuk nuk flet dot se i kanë hequr patentën. Dëgjoj, dëgjoj, goca, goca. Mm. Ëm është një bimë që fillon me k. Po. Është një bimë Altin që fillon me k. Mm. Jo dhe aq e trashë. Jo. Se trungu, tha kjo nuk është tamam trung. Jo. Kështu që është një bimë e hollë që fillon me k. Mhm. Mos është lule? Nuk mund të themi hollë, hollë, se arrin një farë trashësie. Shumë sende kanë përmbajtje të tillë. Shumë sende kanë. Ju kam dhënë një ndihmë shumë të madhe. Jo, lëre se e gjetëm njëri, fillon me K, A, është gërma e dytë. Mhm. Po. Edhe është kështu që mund të përthyhet ose domethënë është dhe i fortë dhe i butë. Me sa gërma po mendon ti? Jo. Më shumë është. Kau. Kau. Jo, jo, jo. jo. Pema e kauçukut. Ja, no, no. Ja. Jo, nuk jo, është jo, bimë klasike, mm. prandaj ju thashë kujdes. O sa më pëlqen që edhe pse kemi dhënë gjithë këto ndihma, po ju pra prapë s'e gjeni. Kjo është karafil fare. Po jo, jo. Altin jo. Tani unë po e thashë shprehjen, ju e gjeni jo, direkt, kështu që unë nuk po e them shprehjen. Ne nuk duam të ndihmosh kaq shumë. Po po, pra, gjeni hmm. atëherë. Kallam s'është. Po, jo. Gërma e tretë nuk është L. Jo. Po është bim, është bim ndërkohë. Po bim, bim. Mm -hmm. Po jo klasike. Jo klasike, jo klasike. është bim ndryshe nga bimët e tjera. Është pop. Në fakt, pop rock. Madje thuhet bim një vjeçare, por unë nuk jam shumë e bindur një, për këtë, kështu që nuk dua të ngatrohem. Një bim një vjeçare që fillon me K. Mund të ketë karige të tilla. Oh, oh, Jeri. Mund të ketë karige. Fillon me sh, Jeri. Jo, nuk fillon me sh, fillon me k. Okej, u morëm. Qytetarët e tu para nesh. Bravo, Altin. Kjo mund të përkasë bimë të ndryshme pra. Po. Faleminderit Altin që na e prishe në radio. Më tepër si barishte, e thatë, e ha lopa. Bën bën mullar, se u bën mullar. Dhe e tha Olta që hahet nga kafshët, mendova se ju do e gjeni direkt me jo, drejtë. Jo mirë, jo. Si flaka e kësaj thonë. Po. Si flaka e kësaj. Po gjilpëra në këtë humbi. Po, bravo. Gjeje tani. Olta. Bravo Altin, bravo. Bravo. Dy bileta për ty Juli. Faleminderit. Okej. Okay. Ëm um, le të bëjmë një pyetje tjetër. Tara tara ta tam. Nga disa quhet si vendi më i bukur në botë Mhm. Mm dhe me të vërtet pamjet janë të jashtëzakonshme. Ky është ishulli më i madh i asaj që njihet si Polinezia franceze. 0-6-9-27-12-2 Dërgoni mesazhet tuaja Ky është ishulli më i madh i Polinezisë franceze I njohur nga disa Si vendi më i bukur në botë Edhe me siguri që i keni parë fotot Por uh, kur të kthehemi do të kemi ndoshta edhe një fitues. Kush është ky ishull pra? Cili është ky ishull më i madh i Polinezisë franceze? Do do do do. Do do. Tani, do do. Ja befem. Do re mi. Mirëmëngjesi, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit Miq të dashur, ju përshëndesim që të gjitha ju urojmë një ditë fantastike Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin Mirëmëngjes, gjithë Me Altinin, me mëngjesi. Adin, me Oltën Oltën, dhe me Lorin Olta Po Po e gjete ça kam në xhep? Ke 5.000 lek Ja jo. Mos e bëmë këtë gjë. Kam dhe çelësat, po çelësat nuk quhen Jepi Olta Ça dreqin ka Tani kam vetëm një gjë në xhep Çfarë kam në xhep Provoje Jepi Olta uh... Kush e gjen Po, më fal nëqoftëse Olta e gjen Duhet të vijë ta prekë dhe ta vërtetojë atë gjë Po, po Oke, okay, Olta është një shans i mirë Jepi Nëse e gjen, Olta mund edhe ta hash Oh Ja ndihma e parë, Olta Bali Ok Në xhep ke një tapet Asi, një jo. tapet Jo, jo, e pasaktë Ke një karamele Jo, jo Çfarë të fshehtë mban ky xhepi i Blendit. 0692070 Edhe unë them edhe një përgjigje se 5000 lekë në falë skor. Po i gjati se s'e bëj vetëm për 5000 lekë. Po e bën s'e bën ti. Do fitosh. Do fitosh këtë gjën që kam unë në xhep. Do fitosh. Se Olta mund të bëj pyetje ndërkohë apo jo? Pa, e mund bëj pyetje po ndërkohë. Po Olta, bëj pyetje. Po e ndihmoj Olta sepse jam duke i thënë që është një gjë që mua nuk do më vinte keq të ndahesha prej saj. Se po ti nuk ta jepja, po ti ishte. Nuk e shtojmë 5000 lekë dhe kartën e kreditit sipër. Ah, do të thonë është një kartë. Jo, më jo, më. Më fal, kjo gjëja vërtet nuk hahet. Ti po vjen me karamele, me karta, me kush? Me karta me gjëra. Nuk quhet. Kjo gjëja hahet. A vjen diçka? A hahet kjo gjëja? Hahet. Hahet. Hahet. Vallahi është, është e zier më di. Pastaj vezës Olta. Jo, jo, stashë. Po edhe nga rrotullimi këtu duket që është e zier mirë. Po. po. Mm. Nuk do ta haja se e mora dje në plazh dhe e harrova. Ta. Mund ta bëjmë me bojë dhe ta mbajmë për Pashkët që vijnë. Ja, do të dija ça ndodh po të hash një vezë pasi e ke mbajtur një ditë në plazh pa ngrënë. Asgjë. Po mendoja që të ta jepja ty. A se veza ime? Që sot jo. Po ne kot që punojmë Olta. Po kot që punojmë bashkë, po. Pikërisht Altin. Besimi është kryesor. Për ti kur fare. Më mirë ik Altin. Shpresoj për ti. Dëgjo, dëgjo. Ehm, unë them Altin. Unë them Altin. Jam jashtëzakonisht keq. Mos puno më me mua Altin. Unë them të ikësh. Mirë Olta. Se do iki. Po dëgjo. Dëgjo, dëgjo. Ehm, le ta bëjmë sharadën. Le ta bëjmë sharadën. Jepini. Jepini goca. Po ju japim Është një ngjarje. Me te ngjarja jemi më pranë. Jemi afruar. Jemi më pranë. Ndodh në fillimvit kjo ngjarje? Jo. Apo s'ka lidhje? Nuk është ngjarje në kuptimin e është një gjë që ndodh, po jo një ngjarje si e shënuar në kalendar apo datë apo. Një fenomen pra. Një po, diçka që ndodh. Po, po, diçka që ndodh. Po është e mirë apo e keqe? Unë mendoj që është e mirë, është e mirë, po. Mm. Sha. Po është diçka e mirë mi Olta. Është po pra, goxha pozitive sha, kur pra, kur ti jepet. Pra Altini mund të japi një sh Oltës. Më jep një shans. Oh! E gjeti më gjeti. Po mos e gjeta. S'ka, unë mendoj që s'ka. Ah, okej. S'ka të tilla që ta gjente, po ja që e gjeti. Bravo Olta, bravo. E po si, po si s'ka të tilla. Ka fituar miq të dashur, fiton një mes. Edhe 5000 lekë. Kemi pas pak gjumë në e mëngjesit. E meriton tani. Po, tamam e meriton. Hajde tani që. Hajde, se dua fare. Pam, para pam. Kush kush kush ka të qeshur më budallaqe në klubin e mëngjesit? Olta. E provojmë. A kjo është garë, do të garosh ata bëjun. Po mm. Timen, filloj unë. Okej, okay. okay, ha, filloj unë. Po do të bësh kupën shumë këtu. Sa më budallaqe. Sa duhet ta bëjmë për të qeshur blendin. Ja, ja. A, budallaqe mjaftueshëm? Provoj një herë. Mirë, mirë. Jeri, bëj një të qeshur budallaqe. Jeri. Unë budallaqe e kam dhe kur qesh Jeri s'e bën dot si budallaqe Nejse, oke Ja, Olta, lëre ti se Mos e ekzagjero tani, Olta Ty nuk të shkon fare Ej, çuna dhe goca Këtë verë me Pepsi Mund të shkoni tek sfida pepsi.com Dhe me të gjithë kodet që gjeni nën hapëset e kanaçeve të Pepsit, Ivit dhe 7 Upit Ju mund t'i fusni në këtë website Pasi regjistroheni me emrin tuaj Sa më shumë kode që të fusni, aq më shumë rrisni shanset tuaja për të fituar dhuratat e Pepsit, topat, karriget e plazhit, bluzat, çantat e shkollës, çantat e shkollës, biçikletat dhe dhe shansin për të fituar udhëtimin në çift për në Romë në vjeshtë. Sepse 5 mm -hmm. çifte deri në datën 31 gusht që vazhdon kjo ofertë, 5 çiftet që do të kenë mbledhur më shumë pikë se gjithë tjerët, do të shkojnë në Romë. Do të shkojnë në Romë. Po shkojnë në Romë. Okej. Olta fituesit e fundit? Po. Për sharadën, kashta ishte sharada jonë, Laert fiton dy bileta për në Cineplex, ndërkohë, shans ishte sharada e çunave, Aldi fiton dy bileta për në Cineplex, dhe Erlindi ka thënë Tahiti. Dy bileta për në Cineplex fiton. Ishulli më i madh i Polinezisë franceze, i njohur nga disa si vendi më i bukur në botë, Tahiti. Tahiti. Ishin në në një ishull tre veta. Një shqiptar, një gjerman. Po sigurisht. Si gjithmonë ka një shqiptar. Një grek, një italian, një shqiptar. Çfarëdo. E bëjmë kështu. Dhe atje në ishull këta në fillim ia kalojnë mirë. Gjejnë ta argëtime, ca mm. plazhra, ca arra kokosi. Tam. Gjuajm peshk deri në momentin që vijnë kanibalët. Mhm. Mm vijnë kanibalët dhe i kapin. I kapin kanibalët dhe vjen shefi i tribus atje. Edhe u thotë çuna, asnjë gjë personale me ju. Mhm. Mm por ne jemi kanibalë. Kanibalë kemi lindur, kanibalë jemi rritur, kanibalë do të vdesim. Kështu që ju për ne jeni ushqim. Mm -hmm. Një gjë u thotë, mm -hmm. ju garantoj, Ne nuk ju shpërdorojmë. Do të hamë të gjithë mishin deri në fund. Të gjithë dhjamin, madje edhe lëkurën e përdorim. Ai ai ai. Me lëkurën tuaj, pastaj bëjmë varka. Jo, jo. Ah, bëjmë ca varka, i kemi me degë pemësh dhe pastaj me lëkurën tuaj, po ju shpjegon ai, ne e tendosim atë për të bërë si një daulle, pak a shumë do të thonë, po bëhet një varkë shumë e mirë. Me kockat. Po. Kështu që u thotë zotëria, keni një shans. Që të vdisni, siç ju dëshironi që të vdisni. Dhe pastaj do t'ju marrim, do t'ju hamë, do t'bëjmë varkat. Ah. Merr i pari greku, ja, dhe thotë, dua një pistoletë, i japin një pistoletë, një plumb brenda, Edhe. Ia vë kokës e thotë Elladha. Tau! Iku greku. Iku. Iku wow. greku. Vjen italiani, uh, italiani kërkon uh, helm. Tha, dua të bëj një pasta të vogël, tha, më jepni një çikë helm, tha. E ta ha, po me, me ca erza të mira, domethënë e bëri me pesto me kështu italiançe. Ëh. Mm -hmm. Edhe nuk e kuptoi dot helmin kur e hëngri. Po, se kishte një shumë po. atje, Barilla, atje. Po. Por gjithsesi, ëh, uh, e hëngri makaronat dhe vdiq. Vdiq. Ciao, bello. Iku. Afrohet shqiptari, pranë italianit të vdekur i merr një pirun nga dora. Është është në xhingla. Sa duhet ta zgjas? Olta e ka kthyer në në traditë parashikimin e motit, aq sa ka filluar dhe një një folje. Olta po moton. Wow. Jo noton por moton. Po bën motin. Vetëm. Olta po motation. Ai Olta. Bëjmë motin. Sa kohë të duhet ty, më thuaj? 1 minutë. Okej. 24 gradë është në këto momente. Po. Ëh, e hënë është 13 i 7, do të tremë të bëri. Ëh. 30. Altin, edhe sa të duhet. 33 gradë do jetë diku nga ora 14. Motin. A dëgjon mirë, moj? A të po i bëj, a të... Bëje pra. A të po i bëj. 34 gradë tash do ishte maksimalja për sot. A ju duhet gjë tjetër? Jo, okay, jemi. Tani një mbyllje dinjitoze nga Olta. Vetëm shiu para të mbyllë për gjatë. Ikim si lodhët. A kemi nevojë Altin? Jo, jo, jemi okay. okay. E bëra dhe motin. Ah, faleminderit, Olta. Shihemi nesër. Ciao. Ai, sa këngë e bukur është uh, papa papa Papaoutai. Papaoutai. Papaoutai është e fundit për sot. Miq të dashur, ne ju lëmë me Stromae.